eblas multon fari el electra metal rubo. Mal novai teko telefonoi, teco computiloi, cabloi, cae dom mastrumai apparatoi. En electra metal rubo, cacigas granda potenzialo por crud materialoi, ciui malabundas en la monda mercato. En tutte productis domas trumeioi ca entreprenoi en EU, Britio, Islando, Norvegio cae Svislando, en la iaro du mil dudec la ora porto circa dec como sep miliono in da metal rubo. Tio estas circau o du dec kilogramoi por en Circau gianto. dec procentoi el tio, estas crisae crud materialoi. Tiui estas economie tre gravae, sed existas alta risco por malabunda provisado. La nombroi fontas el rapporto qui statumoin in el faris la EU financita proiecto Futuram o case de la internazia tago de la electra metal rubo la dec de octobro. En la electra metallurubo, lautio cascigas interalie dudec nau crisae crut materialoi, cun en tuta peso de circa unu milionoi datunoi. El tiui estis reciclitae tamen nur quarcent mil tunoi. La proiecto Futuram celas cerpis zion pri secundarae crut materialoi en la EU cae disconigi tiun scion. La nova rapporto montras cio estis reciclita in la jaru du mil dudectu pri crisai crut materialoi. Circao cent sestectu mil tunoi da cupro, du sep mil tunoi da aluminio, dectu mil tunoi da silizio, mil tunoi da wolframo, cae du tunoi da paladio. Sed ecce reciclae procedoi lau EU reguloi perdigis proximume cent mil tunoi da crisae crud materialoi, plei ofte rarai teroi, kiwi estas malfacile el separeblae. En prognoso por la jaro 2015, la rapportantoi antauvidas, che la quanto da elettrometallo rubo pli altigios al 1,2 milionoi gis 1,9 milionoi datunoi. Depende de tio, ciù la reciclado estos vere pli bodigita au chu el formigios vera recicla economio. La autoroi de la rapporto attendas che la quota de sun collecta i modulo en la electra metallo rubo pli altigios a parte forte nome de nul como de milioni datunoi al du como du milioni datunoi ili ancau o crescadon por granda e kai electrae granda e electrai mastrumai kai apparatoi excepte de ecranoi, por ciui ili prognosas mal crescon. Funcciulino de metalruba forumo accentis o case de la internazia tago de electra metalrubo, che la recicla economio comencijas en ciu dom trumeio. Per ilia decido por riparo reusado au redono de malnovae electronicae apparatoi tra laordae collectae systemoi, la consumantoi recte contribuas al certigo de la provisado de Europa per gravae crud materialoi. Al reducto de mediae damagioi per minado, cae al creado de novae verdae laborlocoi. La successo dependas lau sci ne nur de la leg donado, sed ancau de la ciutagai decidoi de la civitanoi.